وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam inna min a'zami an-ni'am wa ajalli al-minan wa akbar al-minah hakika katika neema tukufu na neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala na nyingi juu ya waja wake an yuwaffaqa al-insan ila al-ilmi an-nafi' ni kumwafikisha na kumwongoza mwanadamu katika elimu yenye manufaa wa ila huduri hilaqi dhikri lati tahya biha alqulub na pia vile vile kumwongoza mwanadamu kama huyu na kumwongoza mja wake katika kuhudhuria vikao vya ilmu katika kuhudhuria vikao vya ukumbusho na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala vikao ambavyo kwamba nyoyo za waja wake upata uhai na kupata utulivu ndani yake wayanshitu biha ila al-amal as-salih na pia vile vile kumwongoza mja wake na kiumbe wake katika kule kuhudhuria vikao ambavyo kwamba vitamuhimiza yeye kadhalika pia vile vile kumchangamsha katika kuyafanyia kazi matendo mema kwa hivyo ndugu zangu Islam katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake miongoni mwa neema hizo ni kumwafikisha mja wake pia vile vile kumwongoza mja wake katika kuhudhuria vikao vya ilmu katika kuhudhuria vikao vya wanachuoni na katika kuhudhuria vikao ambavyo kwamba vina utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake ndugu islam kwa nini jambo kama hili ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah wadhalik لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين hili jambo la ilmu na jambo la mja kuongozwa na kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ilmu yenye manufaa na katika kuhudhuria vikao vya ilmu ni jambo ambalo kwamba ni ufunguo wa kila kheri ina maana ilmu na vikao vya ilmu ni jambo ambalo kwamba lamuongoza mja katika kila jambo la kheri na ni ufunguo wa kila kheri kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din kuwa yoyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia kheri na kumtakia kheri basi anamfahamisha katika dini yake anamfunza dini yake na kumjulisha mambo mbalimbali yenye kufungamana na dini yake kwa hivyo ndugu zangu waislamu vikao vya ilmu na mja kutafuta ilmu na kufanya bidii katika jambo la ilmu ni katika khairat na ni katika fadhail za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja kama huyu maana yoyote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umtakia khairi basi umfahamisha katika dini na kumjulisha mambo mbali mbali ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala asema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah katika siyar a'lam an-nubala qal qala al-Imam Rabi'atu ar-Ra'i رحمه الله العلم وسيله الى كل فضيله اتجى الامام الذهبي رحمه الله في كتابه سير اعلام النبلاء اسمع امسما الامام ربيعه الراي رحمه الله العلم وسيله الى كل فضيله كو علم علم وكشريه نمجي كيسوم ديني الله سبحانه وتعالى ukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili wasilatun ila kulli fadhila ni njia na ni barabara katika kila jambo jema na katika kila jambo la kheri kwa hivyo ndugu yangu muislamu tambua kuwa ilmu unapoisoma ilmu na kuitafuta ilmu ilmu kama ile ya kuongoza katika kila jambo la kheri ilmu kama ile ya kuongoza katika kila jambo jema alilm wasilatun ila kulli fadhila ilmu ni njia na ni barabara ambayo kwamba yamfikisha mtu katika kila jambo la kheri na katika kila jambo jema na katika kila jambo zuri kadhalika pia vile vile asema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah man la yuhibbu al-ilm fala khaira fihi wala yakun bainahu wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqah asema al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah man la yuhibbu alilm yoyote asiyependa ilm fala khaira fihi basi ana khairi ndani yake yoyote ambaye kwamba haipendi ilmu ya dini na yoyote ambaye kwamba haitafuti ilmu ya dini na yoyote ambaye kwamba ni mwenye kuipuuzia ilmu ya dini fala khaira fihi basi hamna khairi ndani yake maana khairi ni mtu kuitafuta ilmu na kuifanyia kazi kheri ni mtu kuhudhuria vikao vya ilmu na kuhudhuria vikao vya wanachuoni na kuhudhuria vikao vya utajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala hasa alimama Shafi'i rahimahullah asema kuwa yoyote ambaye kwamba hapendi ilmu basi ana kheri ndani yake kadhalika asema wala yakun bainaka wa bainahu ma'rifa wala sadaqa pia vile vile mtu kama huyu usimfanye rafiki wala usimfanye kipenzi maana ana kheri yoyote kwa kule kuitukia ilmu na kutoipenda ilmu kwa hivyo ndugu zangu waislamu katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake nyingi na tukufu juu ya waja wake ni kumwafikisha mja wake na kumwongoza mja wake katika jambo la ilmu kumwongoza katika vikao vya ilmu kumwongoza katika vikao vya utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala akaisoma ilmu yenye kufungamana na dini yake akakisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akazifanyia kazi basi jambo hili ni alama ya khairi kwa mja kama huyu kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ndugu islam naimiza nafsi yangu na pia vile vile kuwahimiza ndugu zangu Waislamu katika kuhudhuria vikao vya ilmu, katika kuhudhuria vikao ambavyo kwamba ndani yake Muislamu atajifunza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika pia vile vile atajifunza sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana jambo hili tumeona katika khutba yetu ya kwanza kuwa ni katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa na neema zake nyingi juu ya waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kukuongoza katika vikao vya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kukuongoza na pia vile vile kukujalia taufiq katika kule kuketi katika vikao vya wanachuoni katika kule kuketi katika vikao vya walimu kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maana ilmu lazima muislamu aketi chini ajifunze mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamal ilm bitaallum hakika ilmu si vinginevyo isipokuwa ni kwa kujifunza kwa hivyo ni muislamu kuketi chini muislamu kupiga goti chini ya wanachuoni na chini ya walimu na mashekhe kwa ajili ya kuipokea na kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kujifunza kitabu chake na kujifunza sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu waislamu jambo hili la kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhudhuria vikao vya ilmu na kuhudhuria vikao vya wanachuoni na walimu na mashekhe ni jambo ambalo kwamba lina faida nyingi na ni jambo ambalo kwamba lina manufaa mingi kwa mja hapa duniani na kesho akhira. Katika faida za kuhudhuria vikao vya ilmu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah hawatojumuika watu wala hawatoketi watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala almasajid hawatoketi watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah wameketi katika misikiti ama wameketi katika madaris vyuo na sehemu mbalimbali ya ilmu wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatuluna kitaba Allah wakaketi kwa lengo la kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wayatadarasuna bainahum illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhum arrahma wa haffathum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda wa dhakarahum Allah fi man inda kwa hivyo ndugu zangu waislamu wanapoketi watu katika nyumba miongoni mwa majumba ya Allah ama wakiketi katika vyuo katika chuo miongoni mwa vyuo vya ilmu kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kukisoma kitabu chake na kuzisoma sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kufundishana na kuelekezana katika mambo mbalimbali ya dini basi watu kama hawa illa nazalat alaihim sakina Allah subhanahu wa ta'ala huwateremshia utulivu wa ghashiyatuhumur rahma na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala huwaghubika na kule kuwafinika na rahma zake na pia vile vile kuteremkiwa na malaika kushukiwa na malaika na malaika kuwakimbilia na malaika kuonesha heshima na malaika kuwatukuza na pia vile vile watu kama hawa Allah subhanahu wa ta'ala huwataja mbele za malaika Allah subhanahu wa ta'ala huwasifia wale wenye kuketi katika vikao vya ilmu wale wenye kuketi katika vikao vya utajo wake na kujifundisha dini yake na kujifundisha kitabu chake na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam haya ni katika malipo ya kule kuhudhuria vikao vya ilmu الشيخ Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah asema majlisu ilmin tajlisuhu khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, kikao kimoja cha ilmu ambacho kwamba utaketi kwa ajili ya kufaidika ndani yake, kupata faida mbalimbali zenye kufungamana na dini yako, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, kikao kama hicho ni bora kwako wewe kuliko dunia na yaliyomo ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kikao kimoja cha ilmu, darsa moja ya ilmu mkao mmoja wa ilmu khairun laka min ad-dunya wa ma fiha ni bora kwako wewe kuliko dunia na vilivyomo ndani yake lianna ad-dunya maluna maana dunia ni yenye kulaaniwa na haina thamani yoyote haina kima chochote na utukufu wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kikao kimoja cha ilmu ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake kadhalika asema rahimahullah wa faidatun tastafiduha wa tantafi'u biha la shay'a yazinuha wa yusawiha na faida moja ambayo kwamba utaipata katika vikao vya ilmu na kunufaika nayo hakuna jambo lolote ambalo kwamba litalingana na kutoshana na faida kama ile kwa hivyo ndugu zangu islam vikao vya ilmu ni vikao bora na ni vikao vyenye utukufu ndani yake na ni vikao ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwataja na kuwasifia ambao kwamba uketi ndani yake na hakuna chochote ambacho kwamba hulingana na kikao kimoja cha ilmu si dunia na vilivyomo ndani yake kadhalika pia vile vile ndugu zangu waislamu katika yale yenye kuonesha utukufu wa vikao vya ilmu na umuhimu wake mtume sallallahu alayhi wasallam yasema kadhalika katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu an man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna yeyote ambaye kwamba atashika barabara na kutembea katika njia akatoka nyumbani kwake akaelekea msikitini akatoka nyumbani kwake akaelekea madarasa akatoka nyumbani kwake akaelekea katika chuo miongoni mwa vyuo vya ilmu basi malipo yake na matokeo yake sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia sahali na humfanyia wepesi njia yake ya kuelekea peponi kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika njia rahisi ya mja kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pepo ya Allah ambayo kwamba ni ghali na pepo ya Allah ambayo kwamba ni ngumu kuifikia na ni ngumu kuingia katika njia rahisi ni mja kujitahidi kuhudhuria vikao vya ilmu ni mja kujitahidi kuhudhuria vikao vya Allah subhanahu wa ta'ala vikao vya malaika vikao vya mitume na wajawema wema hilaku dhikr wa hilaku ilm vikao vya ilm na vikao vya utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna ndugu islam kila mmoja miongoni mwetu sisi atamani leti kama ataepushwa na moto na kutiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini ndugu zangu islam jambo hili ni jambo zito na ni jambo gumu na siyo jambo sahali lakini katika yale mambo ambayo kwamba yatakurahisishia wewe na kuwepesishia wewe njia yako ya kuelekea peponi ni kuhudhuria vikao vya ilmu kuhudhuria durus za ilmu kuhudhuria vikao vya ilmu kuuliza kama haujui asema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah la yanbaghi lirajuli an yatasahala fi hudhuri majalis al-ilm والسعي إليها لأنه قد يستفيد منها فائدة تكون سببا لدخوله الجنة الشيخ الفوزان حفظه الله يسمى haitakaniwi kwa mwanamume na haitakaniwi kwa muislamu na haitakaniwi kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuzembea katika kuhudhuria vikao vya ilmu kuzembea katika kuhudhuria katika vikao vya wanachuoni na vikao vya walimu kwa ajili ya kujifunza. Muislamu usizembee na jambo kama hili. Unapozembea khairi nyingi zitakupita, unapozembea utakosa matunda mengi na utakosa faida nyingi. Kwa nini muislamu usizembee katika vikao vya ilmu? Asema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, liannahu qad yastafidu minha faida takunu sababan lidukhulihi aljanna. Maana muislamu katika kule kuhudhuria vikao vya ilmu huenda akapata faida na huenda akaisikia faida pale katika kikao cha ilmu ikawa ni sababu yake yeye kuingia peponi kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna kwa hivyo ndugu yangu muislam usizembee katika kuhudhuria vikao vya ilmu kuwa na pupa na kuwa na bidii kuwa mchangamfu katika kuhudhuria vikao vya ilmu tahadhari na chunga katika kule kupitwa na vikao vya ilmu kuwa na pupa na kuwa na bidii katika kuhudhuria vikao vya ilmu maana vikao vya ilmu inakuwa ni sababu yako wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala kufanyia uwepesi katika kuingia katika pepo yake pepo ambayo kwamba ni ghali ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والله اعلم